Esse é o DJ Wizard, caralho. O bruxo das Américas. <laughs> Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. essa tá aqui, hoje é balão O bailão das casinhas vai, é só mandelão Eu quero ver, então vai com a bucetinha Também eu quero ver, então vai com a bucetinha Também eu quero ver, então vai com a bucetinha Churra pra safada, pra tarada e pras ordinário Vuzi que ele tá cantando putaria improvisada pra novinha então relaxar E faz na piroca e vem cabo na minha vara Faz na piroca e vem cabo na minha vara Faz na piroca e vem cabo na minha vara Faz na piroca e vem cabo na minha vara Faz na piroca e vem cabucar na minha vara esse é o DJ Wizard, caralho. O bruxo das Américas. <laughs> Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. pra você tá aqui. Hoje é balão, o balão das casinhas vai. É só mandelão, eu quero ver. Então vai com a bucetinha, também eu quero ver. Então vai com a bucetinha, também eu quero ver. Então vai com a bucetinha, também eu quero ver. Então vai com a bucetinha, também eu quero ver. Então vai com a bucetinha, também eu quero ver. Então pras safada, pras tarada e pras ordinário. Fuzil que ele tá cantando putaria improvisada pra novinha então relaxar. E faz quadradinha na piroca e vem cabo na minha vara. Faz quadradinha na piroca e vem cabo na minha vara. Faz quadradinha na piroca e vem cabo na minha vara. Faz quadradinha na piroca e vem cabo na minha vara. Faz quadradinha na piroca e vem cabo na minha vara.